tout à fait. Eh bien, on, on a réitéré euh, la semaine dernière euh, ce manifeste. Hein, puisque... Manifestu hau plazaratu dugu, joan den astian, hiper Kataluniako kaxik eun hau zapesek izenpetu dute. Ez dira denak Kataluniaren independentziaren alde, baina gaitzesten dute demokratikoki jokatzeko askatasun horren zango pilatzia. là n'est pas le problème. Ce manifeste dénonçait euh, ben, la, la, liberté euh, mise à mal. Frantses parlamenteko autetxi batzuen igorri dugu, Macron presidentari ere, baina ez dugu sekulan agaposturik ukan. Au président Macron, on n'a jamais eu de, de réponse. Et aujourd'hui, eh ben, on, on, on, entend ce silence assourdissant. Hein, isiltasun elkortzaile hori entzuten dugu, giza eskubideeri egiten zaien eh, eraso hortaz. Orai Europako herrialde guziek jarduki behar lukete, Erteko ez girela gehiago duela oita hamar berroi urteko Espainian izan behar, konstituzioa aldatu behar dela. Eta Eskozian den bezala, populo batek autodeterminazioaren duen eskubidea konduan hartu behar dela. Le droit à l'autodétermination d'un peuple, comme ça a été le cas en Écosse notamment, eh bien il existe, hein, il faut, il faut en tenir compte.